Mos ji kurrë i pandershëm. Mos ji kurrë i pandershëm. Ja son na. Mos u trego kurrë i pafytyrë. Mos u trego kurrë i pafytyrë. Ja jap kaj na. Mos ji kurrë i pasjellshëm. Mos ji kurrë i pasjellshëm. Jing jai samoe na. Ji gjithmonë i ndershëm. Ji gjithmonë i ndershëm. Jai di samoe na. Ji gjithmonë i mirë. Ji gjithmonë i mirë. Supap samoe na. Ji gjithmonë i sjellshëm. Ji gjithmonë i sjellshëm. Klap ban di di na krap. Shkofshi shëndoshë e mirë në shtëpi. Shkofshi shëndoshë e mirë në shtëpi. Du le tua eng di di na krap. Kujdesuni për veten. Kujdesuni për veten.